Evo imali smo pitanje vezano za mehr, u kojim situacijama mladožina nije dužna da isplati mehr ženi i koje su to situacije? A njegov obaveza kod talaka da, da isplati mehr. Znači, to je hak, al mar'a, hak al mer'a. Nema pravo da, znači čovjek ostane dužan prema kod razvoda braka, obaveza je supruga da isplati mehr.